Distaga, diction. Patron pem, betek eiz. Hon pefe? Hon pefe de welet? Hon pefe de welet an ti? Hon pefe de welet an ti, mon vond de brenan? Hon pefe de welet an ti, on vond de brenan binoz? Nonket. ket klan. ket be klan. Nonke be reglan Nonke be reglan vit de goan M Mes ket Meske kouskot. ket Meske koousket en daken M'ske kouskot en daken gant an trouz. Meus ket kouz ket un gant an trouz peus gret Bem-de. Bem-de vi klevet. Bem-de vi klevet a reiz Bem-de klevet a reiz kano karnoù. Bem-de klevet a reiz kano kantitio.